العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova, milostivog svom Bogu, jedinome, salavat i selam na posljednjeg Božeg poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji budu slijedili upitu sve do sudnja i dana, Allahu amin. Draga braćo, poštovane džematlije, eselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Počašćeni smo od uzvišenog Allaha sa prijateljstvom i gostovanjem našeg današnjeg musafira, dobro poznatog, jeli, doktora profesora Šetrika Kurdića. Ukratko ću samo da ga najavim, jer smo svi došli i željni smo da čujemo njegove predavanja i njegove savjete. E, dakle, ne moram ga ni najavljivati, jer ga svi mi mnogo dobro znamo. E, profesor Šefi Kurdić je Gazijem u Medresu završio 78. godine. Onda je na Fakultetu islamskih nauka diplomirao 82. Pa je 90 na Zajtunu univerzitetu u Tunisu magistrirao iz oblasti hadisa i hadijskih znanosti i na tom istom univerzitetu, na istom hadisu i hadijskim znanostima je doktorirao 1997. godine. Predavač, profesor na Islamskoj pedagoškoj akademiji fakultetu u na Islamskom fakultetu u Novom Pazaru, na istom u Novom pazaru na e, internacionalnom univerzitetu i tako dalje. Prevodilac je muslimove zbirke Hadisa, jedan od prevodilaca Tefsira i Ketira, Buharijene zbirke i tako dalje. Jedan današnji, današnje uleme, jedan neumorni davija, pozivač, radnik i borac za našu vjeru, za naš umet, da odgaja generacije, napisao je mnoga djela od kojih najpoznatiji jel islamski bonton, Ebu Halife i namaz u Hanefijskom mezhebu, tefsir sure Jasin, bračni porodični život u islamu i tako dalje. I zadnje dijelo koje je isto i naša čast koje je napisao profesor jeste oko 350 sahih vjerodostojnih hadisa o smaku svijeta sa komentarom. Dakle, bilo je aktuelno ovo pitanje u čitavom svijetu, jel da je 2012. su prognozirali po nekim e, prognozama tamo Maje i Inke, šta znam da će biti smak svijeta, pa je to naš uvaženi profesor Šejh e, iskoristio priliku i sabrao oko 350 vjerodostojnih hadisa za smak svijeta i dao komentar na njih. Dakle, to dijelo je ujedno i današnja promocija prva od ove knjige. Dakle, mi imamo tu čast u našem gradu, u našoj džavi, u našem džematu da imamo tu promociju. Inšala moći će i knjiga da se kupi vani na štandu, dakle, ispred naše džamije. Da ja više ne bih duljio, samo ću još da iskoristim jednu minutu da vam najavim ili objasnim plan, jer će profesor biti kod nas do nedelje. Dakle, danas, današnja džuma u našoj džami. Onda danas, poslije akšam namaza, u šuti šutorizare, u džami Bilal Habeš. Onda na jaci, u selu Ljubin, to je za danas. Sutrašnji dan, subota, na podne smo inša u selu Orizare u na Ikindiji smo u selu Lažani prileli da bi posle toga na Jaciji stigli inša Allah u selu Laguništa u struhu. Onda nedelja, na podne namaz smo u džami Beder u Bute. Na Akšamu ćemo opet u Hatunđu džamiji jedno kratko predavanje o porodičnom životu u islamu, dakle, bit će i mjesta za žene, da čuju predavanje, a i moći će da se postavljaju pitanja. I onda na jaci namazu smo u selu Ljubi, u selu Ljuboš, prostite u džami Sanča. Pa Bujrum, ko može, neka nas prati da se okoristi ogromnim znanjem i predavanjima našeg uvaženog šeha. Ja bih sada prepustio riječ. Samo pre ili poslije بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Draga i poštovana braća, cijenjeni džemate, evo, drago mi je u istinu što mogu pristovati u ovoj vašoj lijepoj džami ovdje, da se družimo nekoliko trenutaka jer jedan od ashaba Allahov poslanika ali selam koji se zvao Moaz ibn Džebel kažu kad bi putovao negdje čak kroz pustinju a u njemu susret dolazila neka karavana muslimana koji su putovali trgovačkim poslom on bi ih zamolio da stanu malo i kaže stanite da jedan sahat vjerujemo zajedno da jedan sahat vjerujemo zajedno ne misli se sad da oni nešto oni su vjernici jedni i drugi Evo jedan sahat dakle da se družimo u ime Allaha Đelešanu. E i ovo je naš trenutak je druženja u ime Allaha Đelešanu i ja neću ništa posebno kazati što vama ne govore vaši imami, on malo prije mene najavi, ono bombastično i vi sigurno očekujete nešto da ću kazati. Ništa ja posebno neću kazati, nego najvrednije od svega onoga što mi imamo u ovom trenutku jeste druženje u ime Allaha. To Allah vrednuje posebno. Vi znate da je poslanik, ali sam vam rekao, kada se ljudi u jednom mjestu okupe na sjelu, džamiju, bilo koje drugom mjestu, na jednom skupu, tamo je spomenu, dakle, onaj sjelo i razgovor, druženje muslimana i kad budu, dakle, govorili o Allahovoj knjizi i tumačili ono što se nalazi u Allahovoj knjizi, Allah onda spušta svoj rahmet, svoj rahmet, milost, spušta se kine, smirenost srca ljudi i spusti meleke koji okruže to sijelo i taj skup, taj džemat i donose salavat na te ljude. A ulema kaže salavat ili donošenje salavata na te ljude u stvari doba meleka za te ljude. Tako da svaki naš skup, bez obzira da li ja bio ovdje, imam neki, vi sami džamatlije kad se sastanete da se družite u ime Allaha Žašanu, spuštaju se meleci koji donose salavat na sve nas. A salavat je doba I ja kad uputim dovu za vas, pitanje da li će dova biti primljena. Koliki sam ja griješnik kod Allaha Đelešanu. Hoće li Allah ukabuliti ili neće? Ali zato kad melek donese salava, to je dovu na nas, možete misliti melek koji ne jede, ne pije, ne spava, ne ženi se, nema nikakvih prohtjeva, Allah Đelešanu od njega prima dove. I zato je lijepo da mi imamo sada u ovom našem okruženju ovdje, sa nama oko nas, u izvan džamije, hiljade meleka koji su došli da mole za nas, za svakog vjernika koji se radi Allaha Želešanu druži. Zato je bitno da se mi nađemo u ovim mjestima, na, ovim, ovim nuh, ali i sa ovim Jer vidite, danas ništa čovjeka ne može spasti na ovom svijetu, će ga spasti, osim ove lađe, nuh, salama, koje voze direktno ka džernetu. To su ove naše džamije i to su mjesta gdje mi radi Allaha se okupljamo i gdje mi Allahovu riječ izdižemo, podižemo, afirmiramo. To Allah voli. Jer vidjet ćete na kraju, kad dođemo na sudnji dan, nema tamo dinar, dirhem, nemaju nikakvu vrijednost. Nemaju ni naše kuće, nemaju ni naši nebodeli, nemaju naši putevi, nemaju autoputevi. Nema ništa od unjaluka. Sve što je tamo će biti naša dobra djela i samo ono što si učinio u ime Allah, to će biti u džennetu. Ništa ono što je van toga učinjeno neće u džennetu ući. Pa prema tome, ako želiš potom da uradi nešto da ti bude što ljepše u džennetu. želiš, najbolji smještaj u džennetu, najbolji hotel sa 5 zvjezdica, 6, 7, 10 zvjezdica, onda uradi nešto što ćete sutra čekati tamo na onome svijetu, inša Allah, a vidite ovaj naš dolazak sam, samo druženje, ne mora čovjek ništa posebno reći, samo da kaže nešto, vi ste prikupili te pojene i svi imamo profit od toga. Tako Allah dao da ti jednostavno možeš zaraditi džennetske ljepote našim osmijehom, našim selamom, našom dovom, našim lijepim odnosom jedan prema drugom, razumijete? Zato Hasan al-Basri, poznati islamski učenja koji je živio u generaciji iza ashaba i zapamtio je 500 ashaba. 500 ashaba je sreo i od njih učio znanje. Od tih 500 ashaba 70 je bilo učesnika bedra, koje je on dobro poznavao i od njih crpio znanje. Zato je Hasan na basri tako bio jak u nauci i u znanju, zato je bio tako pobožan, bogobojazan, rijetki su ljudi bili u istoriji koji su bili kao Hasan al-Basri. On se odgojio u kući Umu Seleme, poslanikove ali selam supruge. Poslanik ali selam ranije preselio, a njegova majka Hajrija je došla i bila neka vrsta sluge, posluživala Umu Selemu iz poštovanja prema Aleyhisselamoj supruzi, a našoj časnoj majki, ona je došla i služila joj. I tu se u toj kući rodio poslaniku, ali rodio se Hasan al-Basri. I tu ga je njegova majka zadojila. Znači, odgajao se u kući poslanika, ali islam, kod njegove supruge i možete misliti kakav je on tek ilom iznio, a slušao 500 ashaba koji su gledali Allahov poslanika, ali salam. I on kad je držao predavanje, kaže se dešavalo, ustane samo i kaže ljudima, braćo moja, i oni ga gledaju. I on samo kaže Kur'an, Kur'an, braćo muslima. Samo to kaže. I zaplače. I sjedne. I sav džemat plače i jeca. A mi po sat vremena držimo predavanje. Razumijete? On samo kaže Kur'an, Kur'an, braćo muslimani. I sve je Znači, drži se Kur'ana i ne sikiraj se. Drž se Kur'ana i ti si uspio. Drž se Kur'ana i ti si džernetlija. Drž se Kur'ana i ti si stvarni musliman. Nema filozofije, vidite. Kod nas na naširoko, pa onda tamo ako ne održi dobra predavanja, ne bude nešto posebno govorio, to je propalo. Ovo nisu smatrali propalnim predavanjem, nego naprotiv, čitav džemat je plakao. I vi znate kako je poslanik, ali sam vam se obraćao. To je, njegova hudba je bila nekoliko minuta ništa više. Kad se obrati džamatu, vrlo kratko, jer je vrlo bitno kratko kaže da to što je kratko, da se prihvati slatko i da se primjeni u životnoj praksi i to je najbitnije, a nije bitno samo da mi ispričamo, drugi samo da gledaju. ispadne kao mi imami ili drugi vajzi, kao glumci na pozorišnoj predstavi tamo u pozorištu, oni odglume, ona gledalište zaplješće, ako je zanimljivo, ako nije zazviždi, i to je ono. Kod nas to nije. Poslanik Ali Islam je dakle ono što je govorio iza toga je stajao. Ono što je govorio to je radio, ono što je radio to je govorio. I nije bilo razlike ili prakse njegove i njegovog onaj govora i njegove teorije. I zato poznati islamski učenjak koji je nažalost ubijen od strane partizana 45. godine u Sarajevu i dan danas mu se za mezar čak ne zna. Njega su ubili i negdje bacili. Ni dan danas njegova porodica ne zna za mezar. To je bio Rahmetli Mustafa Busulađić Čovjek koji je ubijen u 32. godini. Čovjek koji je završio medresu, nakon medrese u Rimu završio orientalistiku fakultet i bio jedan od najvećih intelektualaca kod Bošnjaka. I njega su ubili samo zato što je bio napredan, samo zato što je imao napredne ideje, samo zato što je razmišljao svojom glavom. Nažalost, njega su partizani 45. godine u Sarajevu ubili, zato što je govorio protiv ona je tako ubijanja muslimana u Rusiji, a tada je tadašnja Jugoslavija bila povezana sa Rusijom i onda su ga naravno smakli. On u svom jednom dijelu kaže, u jednom tekstu u stvari, kada govori o harmoniji između riječi i dijela poslanika ali salam, on kaže da nije bilo te sretne sinteze između riječi i dijela, između teorije i prakse, između onog što je ali salam govorio i ono što je radio, kaže njegova misija ne bi trajala ni 14 godina, a ona je trajala, vidite, i traje i sada. Evo, 15. hiđesko stoljeće, 15. vijek, njegova misija traje. I vidite sve više naroda u džami, Nekada mi nismo imali ljudi u džami, Nekada su samo stariji, vi to znate koji je bio stariji bili u džami, Ja sam nekad bio imam, imao sam u džematliju 50 godina na džuni. najmlađi A pogledajte danas obladne šta imamo u svakom džematu, gdje god idete, po čitavom dunjavu, kad sam prije dvije godine za Ramazan bio u Australiji, pa da vidite dole koliko ljudi ima naših bošnjaka, po 800 bošnjaka, od toga možda 600 mladinaca je na teravijama po džamijama. Razumijete, kad vidite to, onda tek vidite koji napredak je kod nas, hvala Bogu. Dolazi do svješćenja, to je Islam najavio da će doći vrijeme, da će biti takve dileme, da će takvi biti problemi u svijetu, da će biti takve recesije i ono malo prije imam najavio u ja ne želim da je predstavljam, samo eto da, da kažem usput. Dakle, sve je poslanik ali nam najavio. Nema ništa što se danas dešava u Americi, u Rusiji, u Bosni, bilo kojem drugom dijelu svijeta, da poslanik ali Isalam nam je najavio sve. I krize, i alkoholiziranje, i muzičke instrumente, i one pjevaljke koje se razgoličuju. Sve je poslanik ali sam vam najavio. I to su mali prednaci sudnjega dana. I to jasno nama govori da je poslanik ali selam istina. I kada bi neko posumio, može po da vidi. Jer nema čovjeka koji je živio prije 1600 godina da je sve najavio, a sve što je najavio se ostvaruje danas. Sve se ostvarilo do sada. Sve što je najavljeno, ostvareno, imaju neke stvari koje se još nisu ostvarile i vidjet će da se one ostvarivati ostalno. Padanje kamenja s nebesa kada dođe do nemorala, i da kada dođe do ovih bedastoća koje imamo danas u svijetu, ali se nam najavio izobličivanje ljudskih likova, u likove majmuna i svinja, to se dešavalo Benu Israilu nekada i to je u Kur'anu potvrđeno poslanikom ali sunnetu i zna se da je bilo perioda kada su izostavili Allahovu vjeru kad se vratili nekim svojim onim strastima i pohatama Allah je dao da im izmijeni likove. U ljudskom liku idu noge, ruke, sve kod ljudi, ali su glave bile poput, poput majmuna i poput svinja. Poslanik Ali se nam ono onoga momenta kada dođe do pojave muzičkih instrumenta i kada muzika bude zakupljala ljude više nego nama post, nego naši propisi, više nego imam i njegov des, više nego džamija i ono što su džamiji radi, kada se pojave upotreba puno alkohola i alkoholnih pića, kada se alkoholna pića budu nazivale raznim imenima, ne kaže ovo je zabranjeno, ovo je kaže ne, ovo je pivo, ovo smiješ, ovo vino i raznim imenima nazivaju. Zatim kada se pojavi nemoral, kaže Allah Želešanu će izmijeniti likove ljudi da će da propadne zemlja, pa će čitavi gradovi propadati, nekada čitave mahale, a nekada čitave porodce, a nekada samo pojedinac. I Allah će da samo čuješ, kaže, familija to i tog propala u zemlju, svi, otišli unutra i nema im spasa. I to se dešavalo u svijetu, na više mjesta se to dešavalo. To zabilježe malo mediji i to prođe. I ljudi uopće ne gledaju da je to u stvari razlog onoga što Allah želi da najavi, da bismo mi se vratili. Jer Allah uništi jednu porodcu, da bi drugi umet onda vidio da kažu, pa nećemo mi biti takvi, da, da i nas to strefi. A nažalost mi to samo pratimo, kažemo, konstatujemo negdje bilo tamo u Americi, u Rusiji, ovdje, ovdje, jedno vidio meteor kada je drvnu usiju kada je izazvao taj haos, kada je povređeno toliko ljudi, kada su takva porazbijana u školama, u, u raznim institucijama, kada su zidovi popucali, pa to je samo najava onoga što će doći. A doći je tako kamenje koje će biti iz neba udarano ljudima u glavu. Pa nas poslanik Ali vam obavještava o tome, nemojte biti takvi kao oni koji će izazvati to. Nemojte vi izazivati. Ako ne budete izazvali, vama se to neće desiti. Nego se desiti onima koji, kojima je to izazvano. Zatim doće vrijeme kada se pojaviti homoseksualizam, a mi vidimo to u filmovima, gotovo Hollywooda vidjeli ste, nema filma da se ne afirmira homoseksualnost Nažalost, i umjesto da, ljudi to kritikuju, oni to afirmativno iznose. Oni snimaju filmove da to na neki način pruže do naših mladića i djevojaka, da i oni počnu da se time bave umjesto da budu moralni, fini, kristalno čisti, da budu jel, neporočni kao što islam od nas traži. I to se evo danas u svim zemljama koji kod nas u Sad smatra da svaki čovjek koji govori protiv toga, protiv jedne takve bedastoće, jednog takvog neprirodnog čina, ono što nemate kod životinja, jeste ikad vidjeli da cuko na cuku naleđe, nego cuko ide na ženskog cuku, razumijete? Životinje znaju šta je priroda u nas, ljudi idu na ljude ili žene na žene, razumijete? Pa poslanik Ali Salam kaže kada dođe to vrijeme, Allah će dati tačno svaki kamen s neba će biti obilježen imenom tog i tog Čamil, i pisat će na tom kamenu njegovo ime i on će ga sretiti u čelenku i odmah ga izvrnuti i sastaviti za, sa zemljom. Razumijete, bit će čak imena ljudi koji će biti fasovani na tom kamenju i tačno će u glavu pogoditi toga čovjeka. Sve to poslanik Ali Islam najavio. Vidimo, to se danas, hvala Bogu, ostvaruje. i toga mi razumijemo da je poslanik Ali Islam istina i da nije mogao govoriti po hiru svome kako i kaže. Oma jentiku anil heva in huve illa juha. Ono što iznosi to nije heva, nije iz heve, nije iz vazduha, nije onako iz naftalina, ili kava To što poslanik Ali Salam govori je sušta istina, jer je njega Allah odgajao i najbolji mu odgoj dao. Kao što kaže poslanik Ali Salam, kako navodi imam Semani, i rabbi fahsene bibi, Moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao. Dakle, njega odgajao Džibril. I on nije mogao da pokuša, a mi možemo. Ja ako bi sad napravio neku grešku, a vi mene ne ispravite, to bi odšlo u eter, ovi snime ovdje na kameru, ovi sutra gledaju, a ja pogriješim. Jer mene Džibril ne prati. Imamo meleke koji bilježe ono što ja kažem, što uradim. Ali niko ne ispravlja nas. Međutim, poslanik Ali Salam je govorio istinu, suštu istinu i nikada nije mogao pogriješiti kada se govori o šarijatu, o onome svijetu, o akajdu, o onim važnim pitanjima, nije mogao da pogriješi. Zato što ga je melek pratio. Edebeni rabbi fahsene tehdibi. Moj gospodar me odgojio i najbolji me odgoj dao. I vidite, mi slijedimo poslanika koji je naša čast i naša vika. Poslanika Mohameda, sina Abdullahovog, sallallahu alaihi wasallam. koga je Allah poslao da ljudima ukaže na pravi, istiniti, iskreni put. Mi smo evo, u hudbi najavili, jel tako, temu stečnog poslanika, ali pa ćemo to u ako Bog da malo aktualizirati. Ali samo da napomenem, dakle, ono je došlo sa tim ciljem da nama pomogne, da nas uputi, jer bez obzira koliko mi imali kvaliteta koje nam je Allah dao, ispoznanje mogućnosti, intelektualne mogućnosti, vidiš, čuješ, možeš da naučiš, možeš da pročitaš, onda Allah opet slavu poslanike. I vidjeli ste od početka svijeta do danas hiljade je bilo vjerovjesnika, kaže poslanik Ali Salam kako navodi ima Ahmed u svome musnedu i ima Bejheki u svome El svome Hipan u svome El Mevaridu i spominju da je hiljade vjerovjesnika Allah poslao, a između tih hiljade bilo je 315 poslanika koji su dobili objavu i slijedili i je dakle objave širi ljudima, ovo su bili opominjači 124.000. Iako Allah dao sve kvalitete ljudima, da možemo i sami svojim mozgom, svojim intelektualnim spoznanim mogućnostima da shvatimo i razumijemo ono što nam Allah šalje. Ali nam pošalje opet poslanika da ne bismo mi pogrešno shvatili da smo imeli. I nama poslanik Ali Salam pokazuje kako da idemo, kuda stignemo. Poslanik Ali Salam je, vidite, sve obradio od početka do kraja. I naš vjerski život, život, odnosno odnos prema Allahu odnos prema onaj prošlosti, odnos prema budućnosti, odnos prema poroci, odnos prema supruzi, prema djeci, prema prijateljima, čak i prema neprijateljima. Vjernik zna kako da se ponaša. On mora prema neprijatelju biti pravedan. Razumijete? Ti neprijatelje ne moraš voliti, ali mora biti pravedan. Ne smiješ biti nepravedan nasilnik ni prema njemu. Makar ti bio i neprijatelj. Dakle, ako ti čini ne smiješ ti njemu. I to je jasna poruka Islama. Prema tome, ne može niko nama pridodati ono što nije. Evo vidite koliko nas otužuju danas u svijetu. A zašto otužuju? Pa zato što nemaju ono što mi imamo. To je samo iz te zavisti što mi imamo. Oni nemaju, hvala Bogu. I nemaju, ne može niko ima. Samo može imati onaj koji ima poslanika i koji mu govori. Evo vidite, sve ovi pokreti u svijetu, ideologije, filozofije su propale i i Sve će propasti. To je jasno Ali Salam najavio. To vam ja ne govorim. Govori poslanik Ali Salam. Ja vam govorim ono što je on iznio. Razumijete? Pogledajte komunizam jedno vrijeme. će neka snaga u istočnom bloku, ne, kula od karata, sve propade. Ne može, ba to je čovjek izmislio. A čovjek je ništa, čovjek je nula. Samo Allah uzme svoju dušu, ostane tijelo, ona je lež, bolan i on zaudara, on smrdi. Ti ne možeš proći pored čovjeka kad umre, a šta je vama? Pa čovjek da nešto napravi, taj lež, da nešto napravi. Ništa mi ne možemo napraviti. Mi smo jad i bijeda, mi smo prašni na običaj. A ko može? gospodar svemira koji zna tešan nas, zna naš šta leš i onda u leš ubaci dušu i onda ti ideš, hodaš, možeš da se namirišeš, da razumiješ, da, da riječ kažeš, da, da čovjeku bude ono ah kad te vidi bolan, a kome će biti ah kad sretne onog leša i kad on se uzjadi, usmrdi i ušuje, razumijete, vidite kako je to jadno i tužno i ružno. Mi smo izgleda već došli do, do vremena znana, jel pa će oni, ako Bog da u nastaviti i ono ostalo što budemo u ovim džematima kad budemo prolazili. evo nadam se da ćemo se lijepo družiti, da će Allah dati lijepog vremena i prostora da kažemo nešto našoj lijepoj vjeri, jer je to nešto jedino što nas može do dženeta dovesti, vjerujte braći. To je ono što vrijedi na ovome svijetu. Sve ostalo ostaje i nestaje. Samo ostaje Allah, njegova vjera i to ćemo jedino imati za onaj svijet. Pa molim Allah šanu da nam da moći i snage da se u ime njegovu družimo i da iskoristimo naše ovo vrijeme koje imamo da jednim drugima prenesemo ono što Allah želi, voli njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam.